كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mi smo prethodno naveli jednu od predaja ili jednu istorijsku činjenicu, to jeste da se svaki dan sve više zaostravala fitna između Muavije između Alije radi Allahu anhu međmein. A u toj fitni su najmanje imale udjela ostale ashab. Kao što se prenosi od Muhameda ibn Serina pa kaže Hađet fitne u ashabu Resulillahi ašeratu uluf felem jahdurha minhum mije. Kad se fitna proširila na umet, u tom vremenu bilo je desetine hiljada ashaba Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam, a u fitni nije učestvala stotina. Neki kažu ni 30. Ili u predaji od Hakema, od Abdurrahmana ibn Abi Lejle, pa kaže na Sifinu je bilo 70 učesnika od Bedra. A on kaže odgovori, kezebe Ebu Šejbe, slagao je, kaže Ebu Šejbe. To jeste, nije ni toliko učestvovalo na Sifinu od Ashaba. Što se tiče Ali radijalahu anhu, Kada je završio Alija radila Anhu sa borbom oko Devi, kada je ispratio Aishu radila Anha u Meku, on je krenuo iz Basre prema Kufi. Pa mu je rečeno da Salam, da osjedne u bijeloj palači. On je rekao, Omer nije volio da osjede u bijeloj palači. Kaže, neću, ni ja. Kad je došao do mjesta Rahbe, tu je klanjao u velikoj džami dva rekiata, a onda se, kaže, obratio ljudima, posjećujući ponovo na dobro, odraćajući od zla, pohvalio stanovnike Kufe, a onda je poslao namjesnicima, kao što je bio Džarir ibn Abdullah, namjesnik Hamezana, još u vrijeme Osmana Radvilanu, Ešasu ibn Kajsu, dok je bio namjesnik u Azerbejdžanu, poslao im pisma da traže prisegu od stanovnika ovih vilajeta. A onda je, kaže, odlučio se da pošalje pismo i Moavije radijalahu anhu, Pa mu Džarir ibn Abdullah kaže, ja ću otići kod njega, ja je Miral Muminin. Ja sam dobar sa njim, dakle imam dobre odnose sa Muavijom. Pa ću, kaže, od njega donijeti prisegu. Kaže Eštar, nemoj ga, kaže, slati Emirul Mu'minin, ja se, kaže, bojim da ga ne ponese njegova strast. Kaže Alija, pusti ga, ja ću ga ipak poslati. Pa je Džari ibn Abdullah otišao kod Muavije, radi Lahanhu, pa je Muavija zatražio od Amara ibn Asa i ostalih velikana Šama da mu dadnu mišljenje o tome kako da odgovori Ali radi Allahu preko Džerira ibn Abdu, Abdullah. Ono što, oko čega se složili dakle, na samom početku jeste od, i ono što su prije tražili, to jeste da se predaju ubice Osmana radi Allahu u Arva. Kaže, kad se vratio Džerir ibn Abdullah, Ali saopštio mu dakle, o čemu se radi, odnosno da ovi ustrajavaju svojim zahtjevima, Ešterka, Eštar reče Ali, kaj tako me Allaha, da se mene, kaže, poslao, ja bi ti, kaže, donio od Moavije vijest koja ti odgovara. Kaže njemu Alija, ja da sam tebi poslao Moaviji, ne bi se ti više nikad vratio. Dakle, Moavija bi te, kaže, ubio zbog Osmana Rada Anhu, jer ti si imao udjela u ubijstvu Osmana. Kaže, zatim je Alija Radila Anhu izašao iz Kufe, okupio vojsku, krenuo prema Šamu, odsio mjesto na Hila, a u Kufi ostao Ebu Mesu da Uhbe ibn Amira, El Bedrija, El Ansarija, radi Lanhum, Ejma'in. Neki su tražili da li da on ostane u Kufi, da ne ide da se ne bori, odnosno da ne ide uopće prema, prema Muavije, nego da pošalje vojske. Međutim, on je ustrajao u tome da on predvodi vojsku prema Šamu. Kad je Moavija čuo da, da se Alija spremio sa velikom vojskom, a vidjet ćete koji su to, dakle, koji su brojke najvojnika, vojnika, spomenut ćemo i kasnije šala. Moavija zatraži mišljenje od Amra ibn Asa radi Lanhu, pa mu kaže Amr, i ti ćeš, kaže, predvoditi svoju vojsku. Isto ko štala je predvodi svoju, i ti izađi sa svojom vojskom. Jedna stvar. Druga stvar, vidiš, kaže, da je nakon bitke oko Devi ostalo i nešto, kaže, malo sasvim oni koji mogu da se suprostave i ovo kaže, tvoja šansa da iskoristiš ovu priliku, onaj protiv Alije radi Allahu Zatim je napisao Moavija vojskama po Šamu, sakupljajući vojske. Isto kao što je Aleja pripremio vojsku, Moavija pripremio svoju vojsku. A što sam malo prije spomenuo, dakle, predaju od Ebu Israila da Hakema ibn Ejne, kažu njegove vojsci je bilo 80 i onaj, oni koji su učestvali na Bedru i 150 oni koji su dali prisegu ispod drveta, to jeste na Kudejbiju. Od Habe Laranija se prenosi, kaže, kad je došao do Riki, zastao je, kaže, u mjestu Balbah sa strane Eufrata, tu je u ulogorio svoju vojsku, a onda je Ali, kaže, prišao jedan od monaha iz obližnjeg manastira i kaže on Ali, ima, kaže, kod nas, odnosno imamo knjigu u manastiru koju smo naslijedili sa koljena na koljeno od Ise ibn Marijema a pisali su ih, kaže, njegovi prijatelji. Pa između ostalog, on tu spominje kako je, dakle, u toj knjizi spomenuto da će doći vjerovjesnik među nepismene Arape, da će suditi među njima na pravedan način, da će na loše uzvraćati dobrim, da će spajati rodbinske veze, narađivati dobro, spričavati zlo i tako dalje. I onda, između ostalog, spominje da je nagovješteno da će iz te vojske koja krene nakon njegove smrti, doći ljudi sa te strane Eufrata da se bori protiv druge skupine kaže pa ja želim da budem satovom Alija. Međutim, ove predaje nemaju potvrde i još neke od predaje koje ćemo spomenuti, koje se danas mnogo koriste, čak što više promiču se kroz učbenike i pravi se seminare, pravi se takmičenja, svašta nešta, a informacije nisu tačne. Ko piše istoriju? Ko piše? Pobjednici. Pobjednici uvijek pišu istoriju. Kod nas ko je pisao istoriju? Kaže, žene gore ne čuju. Jel do mikrofona? Sad se čuje. Dobro. Zatim je Alija Allahu anhu poslao Zijada ibn Nadra al-Harthija sa 8000 vojnika, a Šureha ibn Hanija sa 4000 vojnika, i rekao idite ispred mene prema Šamu, a ja ću kada doći sa svojim, svojim vojskama. Pa su onda, pa onda Alija radi prešao u Eufrat i ovi su vojske trebala da krenu preko naselja Anata. Kaže, onda se pobojali od mnoštva vojske Moavine radi Lanhu, pa su otišli sasvim drugim putem da zaobiđu kad se približili Sifinu, tamo gdje će susreste vojske, Alija radi Anhu je došao, kaže Alija, kako to, kaže, ja sam vas poslao da budete, dakle, ispred mene, ja došao, kaže, prije vas. Kaže, mi smo se bojali da se ne susretnemo sa Moavinom vojskom, a nas nije dovoljno da se borimo. Kaže, pa im je Alija, ona je oprostio taj njihov onaj čin. Alija radi Anhu je najčešće izdvajao kao vojskovoću Eleštara, Eleštara Enahija. O njem će biti kasnije priče, dakle ona i kad se bude završavao hilafet Ali radi Allahu Anhu, kaže pa je naredio njemu i Šurehu da ne počinju bitku sa Moavinim vojskama, nego im rekao, kada dođete, nemojte, kaže, odsjesti tako daleko kao da se bojite, nemojte, kaže, tako blizu kao da hoćete da počnete rat nego kaže, osjedite na mjesto da budete onako, dakle, na nekoj normalnoj udaljenosti od Moavine vojske. I nemojte započinjati bitku protiv njih. Ebu Laver Esulemi, Esulemi je predvodio vojsku od Moavije. I prvog dana kad se susrele ove vojske, dakle, bilo je samo natezanje, ono, znate kad se konj natiraju pa se vrati i tako dalje, napita situacija, ali do bitke nije došlo. Drugi dan, je također Eštar predvodio vojsku, evo Ame, e, Elaver Sulem je predvodio vojsku od Moavije. Susredo se, kaže, vojske, ali je već došlo do malo nategnutije situacije. Moavina vojska je osjela na mjestu gdje je bila voda, ali na vojska je osjela na uzvišenim mjestima na Sifin. Trećeg dana je došlo već do početka borbe, u toj borbi je ubijen, odnosno započeto time što je ubijen Abdullah ibn Munzir al-Tanuhi. Bio je jedan od poznatih konjanika, stanovnika Šama, a ubio je ga je Zabijan ibn Amare al-Tamimi. I ovo je bilo dakle, povod da dođe do pravo okšaja, prave bitke između Eštara i Ebul Avara. Međutim, već trećeg dana, već trećeg dana Alina vojska je onaj osjeti potrebu za, za vodom, posebno zbog žeđi, Kaže, pa su pokušali doći do vode, Moavine vojske su ih u tome spriječile. Pa su pregovarali sa njima onaj, da im se dopusti da dođu do vode, međutim, uh, Moavina vojska je smatrala da nemaju pravo, zbog toga, odnosno, tvrdila su, kao što je Bulgarid govorio, ne dajte im vodu kao što oni izdali onome Osmanu radi Anhu vodu 40 dana, nisu dali da izađe 40 dana iz kući. Međutim, četvrtog dana Alina vojska nije mogla više da izdrža, izdrži žeđ, pa su napali na ovu skupinu onaj Moavine vojske da ih otiraju sa vode. A onda je Amr ibn As rekao Moavi, nije, kaže, od pravednosti da mi, kaže, pijemo, a da oni budu žedni. Treba im dopustiti. I onda su dogovorili od toga da se voda dijeli između njih, između jednih i drugih i da se nikom voda neće uskratiti. Nakon toga Eh, i kad se Alija priključio svojoj vojsci, dolazi polako do razmjene onaj, e, mišljenja, odnosno dolazi do pregovora o pomirenju. Alija radi Allahu Anhu i izašao s kojim razlogom? Koji je bio razlog što je Alija izašao? Zbog prisegi. A Muavija zbog Osmanove krvi. Dakle, zbog Osmanove krvi. I čitao vrijeme, Ovo je trajalo otprilike nekih 7 do 9 mjeseci na Sifinu, oba dvije vojske. 85 različitih napada sa jedne i sa druge strane je izgubilo život, dakle veliki broj njih, neki kažu da je bilo 60.000 eh, Aline vojske, neki kažu da je bilo 120.000, a da je onaj 40.000 bilo od Moavine vojske, dakle onaj boraca a da je život izgubilo ih 50.000, neki kažu 40.000. Kaže, dolazlo je, u jednom danu je znalo doći do dvije bitke. Sve dok nije došao kraj Zulhidžeta i onda su ljudi, kaže, poželjali da se, onaj, kad se uđe u Muharrem, da se više, onaj, zaustavi bitke. Zatim je, kaže, nastala 37. hidžetska godina. Alija, radijel anhu, svoj stav drži, Moavija drži dok svog stava i svako od njih dakle, stoji sa, sa svojom vojskom u taboru se na Sefinu, istočno od Eufrata u Šamu. Kažem, borili su se do te mjere da su počesto znali polomiti koplja, popcali bi im onaj, špage na lukovima, sabljem se ili pregrijale od udaraca pa bi se savile ili bi od udaraca samo se onako polomile. Pa su počesto znali jedni drugi da udaraju kamenjem, da bacaju jedni na druge prašinu. Znalo se desiti da kad nemaju više snage, dvojica koja se hrvu s jednu pored jedan pored drugog, toliko blizu da su puhali jedan drugom u lice, da se odmori pa onda nastavi. Ali fitna, dakle fitna, jer ovo se radi o desetinama hiljada muslimana, preko sto hiljada muslimana. ali niko ne ostupa od svoga stava. Kaže, došlo je da slanja iza slanika u mjesecu Rebiju Laharu, zatim oba dva mjeseca Džumade Lula i Džumade Lahar, a onda, kaže, ono što je bilo veoma bitno, a jeste da nije, odnosno da nije bilo ni jednog dana da nije došlo do bitke, odnosno do napada. Kaže, borili su se, neki kažu tri mjeseca, neki kažu sedam mjeseci, neki kažu devet mjeseci, a Ibn Kathir, rahmehullahu ta'ala, kaže da se, kako saberim, kaže sve onaj habere, sve, sve predaje, borili su se 77 dana. Zbog čega? Zato što kaže ni jedna od ovih vojski nije bila, nisu bili onaj e, kukavice, nisu bili slabi, naprotiv, svako je bio ubijeđen da je on u pravu i svako je imao dovoljno hrabrosti da napada za naloga drugoga. A onda je, kaže, Moavija, kad je vidio da njegova vojska već oslabila, da je pri kraju snagi, napisao na jednoj strijeli pismo i napisao od Allahova roba savjetnika i palio, pacio u tabor Ali je radijala nanhu i na njemu napisao, vi morate, kaže, znate da će Moavija da razvali Eufrat, da pošalje vodu Eufrata na na, vaše, na vas kao vojsku. Kaže Alija Radi Lanhu, nemojte nas idete, kaže njegove prijetnje, on vas kaže samo vara. Zbog čega? Zato što je rat varka. Kaže, pa je Moavija iskoristio priliku i poslao dvije stotine ljudi ko bajgi da kopaju pred Eufratom. Međutim, znaš što znači Eufrat? Razvaliti ili skrenuti onaj vodu na jednu, na jednu stranu. Kaže, pa se prepali Iračani, dakle, Aline vojska, Alin tabor, onda se onaj razbježali. Kaže, sve do mjeseca Zulhidžeta, najviše Ali Radilanu što je isticao kao vođu je bio onaj Eštara Nahi, a Moavija Radilanu Anhu je, kao što sam malo prije onaj, rekao, postavljao je Ebu Laavera Sulemija, a najbolji njegov, najbliži savjetnik je bio Amr ibn As Radilanu Anhu, radilanhu, anhu, u bitci i počesto znalo doći do sukoba između dvojice ljudi, kad bi se približili jedan drugom, prepoznalo se da su bili braća po majci. Znalo se desiti da, na, da udara, odnosno da napada brat na brata, da blizak udara na bliskoga, a u jednoj od tih, e, dakle, onaj, tih pohoda Moavija radijalanhu udario je na svoga sestrića. Ali je radijalanhu I u jednoj od, e, od tih dakle, pohoda jednog dana odredio svoga sina Muhameda ibn Alija ili ibn al-Hanafije. Sa njim se sakupla, kaže, jedna velika vojska, pa su ona izašli na, na polje. A onda je zatražio predvodnik eh, vojske od eh, ovoga Muavi radijallahu anhu arda Ubejd ibn Zijad zatražio od Muhameda da mu izađe na dvoboj. Pa ih Ali je pitao koga kaže poziva na dvoboj, kaže tvoga sina Muhameda. Kaže pa on izašao Ali pred njega kaže sina Muhameda vrati se jer znao je da mu se neće moći suprostaviti. A ovoga Ubejdullaha mi ćemo ga kasnije spomenuti onaj, kad bude došlo vrijeme uh, ubistva Huseina Radilanu Varda. To je, kaže, potrajalo dugo vremena danima dok nije došla jedna od tih teških sedmica i onda sedme noći na s četvrtka na petak, došlo je do teške bitke ili noć koja se zvala Lejletul Harir. To što se borili po čitav dan, te noći je nastavljena bitka i niko nije posustao, niti je neko htio da, da odustane. Kaže toga jutra, petak ujutra, Alija Radu Alanu je stao i zamolio Allaha te bareke ve taala pa rekao gospodaru moj nakon što ga je pohvalio nakon kako to Allah subhanahu wa taala doliku na dugom dakle ona je uvodu u dovu pa kaže gospodaru moj ako kaže mi pobjedimo naše neprijatelje nemoj nam kaže dozvolite da priđemo granice da činimo nered nego nas uputi na pravi put. Ako gospodaru moj, kaže, podariš pobjedu njima, meni podari shahadet a ostale moje prijatelje sačuvaj od fitne. Zatim je Alija radijallahu anhu krenuo sa vojskom, on je predvodeći, na desnoj strani je bio Abdullah ibn Budej, a na lijevoj strani Abdullah ibn Abbas. A Kari je predvozio, predvodio Amar ibn Yasir radijallahu anhum. Za njim zajedno Kajs ibn Sa'd. Pisci Sire kažu da je Alija radijallahu anhu na Sifinu u dvobojima ubio preko 500 ljudi kaže u toj više uh, navali uh, vojska ali ja radi Allahu anhu je prozivao na dvoboj jednu pa drugog pa trećeg pa četvrtog pa petog onda je Amr ibn As rekao Muavi kaj Muavija mislim da je red da ti kaže izađeš da se soprostaviš, on se kaže umorio Arabi kažu Uvejlek ili uvejhak, teško tebi, ili fekalet ke umuke, težak mater bio, dakle dok te mati nosila, težak bio. To je način njihove psovki. Dakle, ona nije psov u to što u nas ode, dakle, krpe i laju, nego kod Arapa to ima sasvim drugačije. Naprimjer, Allah te prokleo brkove, Allah te prokleo oca, to je kod njih psovka. I on njemu kaže, thakalet umuke, kaže, težak ti svoje majci bio, ti, kaže, nećeš ništa drugo osim da ja, kaže, poginem i da ti, kaže, budeš halifa u šamu nakon mene. Ti, kaže, dobro znaš da se Ali niko nikad nije suprostao da Allah nije ubio i nikom se ne može suprostati da neće, kaže, pasti ispred Ali. Dakle, Muavija je priznavao snagu Ali radi Lanhu, varda. Kaže Alija radi anu, kad god bi nekoga ubio, bilo bi mu teško, vratio bi se u tabor i tražio oprosta od Allaha, a istovremeno tražio oprosta za onoga koga je već oborio mrtvoga. U jednom, u jednom od tih napada, kaže Abdullah ibn eh, Budeil, je salomio Eh, vojsku od Habiba ibn Meslemi, Habib ibn Meslemi predvodio vojsku od Moavije, jedan od vojskovođa, kaže do te mjere da je se otvorila vojska i da su već bili blizu nadomak Moavije radijallahu anhu varda. Kaže, a onda se Moavina vojska vratila je protu, protu napad, pa se približili ponovo one Ali, do te mjere da su strijele padale pred Aliju. Pa kaže njemu, jedan od njegovih sinova, Hasan i Husein i Muhammed ibn Hanefije su bili sa njim. Kaže im jedan od sinova, kaže, babo, bilo bi kaj dobro da malo, kaže, požuriš. Kaže, sine, od čega? Ili čemu? Kaže, ono što je propisano, bit će. Jer Ali, Ali, Ali, Ali, je znao da će on biti šta? Pobjednik. Jer Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, nagovijestio neke stvari koje će desiti nakon sifina i koje će, koje će bila naznaka da je Alija, a spomenut ću mišala večeras. Kaže, sine, neću, kaže, ništa ni požuriti, ništa nešto odgoditi. Sve je ono kao što dolazi u svoje vrijeme. Kaže, Muavija radil Anhu i rekao Amr ibn Asu, danas ko se strpi, sutra će se, kaže, ponost, kaže Amr, istinu si rekao. Kaže Muavija, ja sam postigao hajr ovoga dunjalka, nadam se da ću postići hajr ahireta jer svako od njih je bio uvjeđen da je u pravu. Muavija radila Anhu je imao pet safova vojske koji se bili povezali onaj e, čalmama, nakon što se motao oko glavi, i rekli su da neće posustati, odnosno da neće se sustegnuti, da se neće vratiti. Amar ibn Asir je bio u Alinu Radanhu vojsci i on je poginuo u ovoj bici. Jamar Ibn Jasir je obavišten da Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao što je došlo mnogo predaja na različitim različitim dakle ona je lancima da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ubićete skupina koja je već se odmetnula od muslimana to jeste koja su prostavila halifi muslimana Amar ibn Jasir on je govorio počisto niti žali za, za Osmanom niti mu je bilo drago što je Osman po, po, poginuo ali je znao reći ako se sjećate prošli put kad smo govorili da je Osman bio kriv, odnosno da su da mu je on onaj nosio duš to što je Osman znao bičevati radi njihovih pristupa i toga sličnoga. Amar ibn Asir je bio već oronuli starac kada bi uzeo koplje ruka mu drhtala zbog starosti, ali je govorio tako me Allaha, borio sam se sa Allahom poslanikom sallallahu alaihi sallam tri puta u velikim bitkama, a ovo mi je, kaže, četvrta. Tako me onoga učio je ruci moja duša, kaže, kada bi nas udarali da nas protjeraju do Hedža, ja, sam, ja kaže, znam da je naš vođa na, na istini, a da su oni na dalaletu. Pa su pitali Amara ibn Jasira, je li, kaže, nešto što vam je Allah poslanik sallallahu alaihi sallam poručio, ostavio vas sjetu, kaže, Allah poslanik sallallahu alaihi sallam ništa nam poručio nije, osim ono što je poručio svim ljudima da svi ljudi znaju. Također, u predaju Ebu Hasan al i neki drugi kažu, pitao sam, kaže Aliju, je li vam Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam ostavio neku oporuku? Kaže, tako mi onoga koji je dao da košpica se onaj proklije ili da e, pšenica rodi, niti ništa što nije dao drugim ljudima, osim razumijevanja onome koje Allah subhanahu wa ta'ala podari u Kur'anu i na ovoj, kaže, sahifi. Šta je, kaže, na toj sahifi? Kaže, na ovoj sahifi je odmazda, odnosno e, krvarna, Zatim oslobađanje roba, roba i da musliman ne smije ubiti, odnosno musliman ne smije biti ubijen radi toga što je ubio nevjernika i da je Medina harem od Subeira do Seura. Kaže na dan Sifina, Amar ibn Jasir je rekao doneste mi kofu sa mlijekom. Jer je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao zadnje što ćeš popiti na dunjalku jeste onaj gutljaj mlijeka, a onda ćeš kad toga dana biti ubijen. Kaže, kada mu je donešena kofa, nasmio se, pa je rekao Allahu, poslanih sallallahu alejhi ve sellem je rekao "Akhiru šerabin šrebuhu leben hina amut", zadnje što ću popiti od, od ovoga, života jeste mlijeko, pa ću umrijeti. Od Ahnefa ibn Hajsa se prenosi. Zatim je, kaže, Amar ibn Yasir navalio na Muavinu vojsku, a onda mu je, kaže, prišao sa strane Dževi Sekseki i Ebul Gadi El Fazari, Kaže, pa ga Ebu Al-Ghadi je probao kopljem, a Ibn Dževi mu je odvojio glavu od tijela. Kaže, pa su čuli kako Amr ibn Az govori, Allahu poslanih sallallahu veselem je rekao, ubićete skupina koja bude prešla granicu, to jest koja se bude odvojila u muslimana. Zadnji, kaže, što ćeš popiti od dunjalka jeste gutljaj mlijeka. Kaže, Zulkilaje govori Amru, teško tebi, šta o čemu ti kaj pričaš, Amru? Pa je, kaže Amr, rekao Innehu se jerđa i lejna. Kaže, ovo će se kaže, sve vratiti na nas. Nakon toga je, kaže, i preselio iz Ul Kila, a onda je, kaže, Amr rekao Moavi, kaže, ne znam čemu da se više onaj radujem. Da li to što je ubijen Amar ili Zul Kila? A onda je, kaže, sin Abdullah ibn Amr ibn Anas rekao, čuo sam Allaha poslanika sallallahu alaihi sallam taqtulu kelfijetu l-bagije, ubićete stranka koja se odvoji ili skupina koja se odvoji od muslimana. Kaže Avije, Amru, Amr, hoćeš li, kaže, ovoga svoga luđaka zaustaviti, kaže, čuješ šta priča. Amara ibn Asira nije ubio osim onaj koga je doveo. Dakle, ovdje Muavije iz okretu značenje hadisa. Zatim su, kaže, došla, svako malo neko je dolazio u Muaviji i govorio, ja sam ubio Amara ibn Asira, ja sam ubio Amara ibn Asira, i ta dvojica koja su ga ubili, radovali su se plijenu koji će da uzmu od njega seleb ili plijen, ono što se nađe na ratniku i od čega? Od njegovog štita, dakle njegovog oklopnog odjeće i njegovo oružje. Pa kaže Abdullah ibn Amr, kaže, čuo sam Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao da će i ubice i oni koji uzmu njegov plijen u vatri biti. Dakle, nijete se čemu radovati. Onda su, kaže, došli kod Moavije ova dvojica e, Ibn Džewi Sekseki i Ibn Ferazije. Ibn Fezari pa kaže, ja smo, nas, na dvojica smo, kaže, ubili Amara Ibn Asira. Kaže, šta je zadnje rekao? Kaže, zadnje što je rekao, ja Hašim, Hašim Ibn Utbe. Kaže, Hašime, kreni, kaže, sa mnom. Dženet je ispod ili u sjenkama kopalja. Smrt je na vrhovima kopalja a dženevska vrata su otvorena, hurije su, kaže, već spremne. Danas ću se kaj sresti sa svojim voljenima, sa Muhamedom i njegovom grupom. Zatim su, kaže, njih dvojica na vali, na Moavine vojske i tu su, to je bilo zadnji njihov napad i tu su poginuli. Kaže Abdullah ibn Amr ibn Az, kaže, oče, ubili ste, kaže, ovoga čovjeka danas, A ti znaš da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao dok su kaže gradili mešdžid da je svako džamija Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem svako je nosio kamen po kamen, ciglu po ciglu, amare nosio dva kamena ili dvije cigle, pa je došao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i brisao mu prašinu sa lica, pa je rekao teško tebi sine su mejin Danas kad je svi ljudi kad nosi kamen po kamen ciglu po ciglu, a ti nosiš dvije po dvije, hoćeš, kaže, veću nagradu. Teško tebi, zna da ćete ubiti, kaže, skupina koja se odvoji od muslimana. Ili fijetun bagije, to jeste odmetnuta skupina. Kaže, Moavija pita, jel čuješ ti kaj šta govori tvoj sin? Kaže, govori tako i tako onaj, da, da će ga ubiti odmetna skupina. Kaže, ti si samo star čovjek, prenosiš, kaže, hadisa još uvijek se vrtiš, kaže, u svojoj onaj u svom svojem okraći. Mi nismo kaže ubila Amara, Amara je ubio onaj koga je ovdje doveo, to jest aludirajući na Aliju radijallahu anhu wa arda. U hadisu od uh, eh, Abdullah ibn Mesuda se prenosi da je čuo Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je govori Amaru Ida htalefe nasu kane ibn Sumeja men al-Hak, kad se ljudi, kaže, raziđu, sin Sumejin će biti na strani istine. hvala, ali tu samo se ponavljaju onaj predaj hadisi isti, pa, pa ćemo preskočiti. Kraj bitke je već bio kada Moavina vojska više nije mogla da izdrži napade, jer je Alina vojska bila mnogobrojnija. Sablje su popucale, koplja su polomljena, strijela je nestalo, lukovi su popucali, A onda su, kaže, Iračane odlučili da zadaju posljedni udarac Moavi i njegovoj vojsci. A onda u toj takoj izbrci, i pred, dakle pred sami kraj ili na izdahu snaga, Amr ibn As kaže Moavi, Moavija, uzdignite, kaže, Mushafe, odnosno uzdignite, kaže, Kur'an i zatražite da se, kaže, sudi po Allahove knjizi između ove dvije skupine zbog problema na koji se pozivaju. Ali radi Allahu anhu, je bio normalno svjestan da se radi onaj o, o nemogu, odnosno o prevari, ali je bio obavezan da prihvati suđenje po Kur'anu. Kaže, neki su rekli, ja emir al-mu'minin, hoćemo li, kaže, sačekati da se ovi, onaj, da ovi pobjegnu, pa da šaljemo onda mi, kaže, sablje za njima. Kaže, ale radila anhu, on su, kaže, ponudili primirje, mi, kaže, primirje moramo prihvatiti. Kad su uzigli mushafe na vrhove kopalja ili u uzrak su podigli, podigli mushafe zavisno od predaja. Eštar je već, kaže, bio u bitci, a oni koji će poslije se pojaviti kao Haridžije, oni su tražili od Alije radi Allahu Anhu da prekine sa bitkom, da se sudi po Kur'anu. Kaže, pa je poslao Jezida ibn Hanija po Eštara i rekao mu Eštare, vrati se, prekini sa bitkom. Kaže Eštar, ostalo mi kaže, još malo da salomim Moavinu vojsku, vrati se neću. Kaže, pa se Ibn Hani vratio, jezid Ibn Hani se vrati, kaže Ali, on neće hoće da završi sa ovom vojskom. Kažu Haridže, Ali, a ti si ga kada je poslao da se bori, odnosno vidiš ga da, da ga ti pripremio za bitku. Kaže Alija, jeste li, kaže, vidjeli svi, odnosno je liko vidio da sam ja nešto sa njim tajno pričao, ili ste, kaže, vidjeli svi da sam kad je poslao pred svima i čuli da sam ja poslao glasnika da ga pozovi. Kaže ovako, recimo, aqbil ilayya fa inal fitnata qad waqat. Dođi odma, fitna se kaže još više proširila. Jer je Alija vidio da u njegovom taboru ima oni koji se već cijepaju u onaj u vojske. Kaže, Eštar je ostavio borbu, pa se vratio, onda se on obratio Iračama, kaže, o stanovnici Iraka najgori narode, najslabiji, kaže, narode. Onog trenutka, kaže, kad ste došli do vrhunca da ih pobjedite, oni su, kaže, podegli musafe na koplja. Tako mi, kaže, Allaha, a oni su, kaže, taj te musafe zapostavili i sunet sa kojim je, kaže, došao. Nemojte im se odazivati. Pustite me jer ja, kaže, osjećam da ću ih u ovom trenutku pobijediti. Kažu, onda su oni rekli, nićemo se, kaže, pokoriti tebi ni tvome prijatelju. Koji je prijatelj? Alija. Dakle, ni tebi, ni Aliji. Tebi ćemo, kaže, ubiti, Aliju ćemo, kaže, smijeniti. Biće onako, kaže, kako mi kažemo. Kaže on njima, vi mi, kaže, više ličite na kokošije nokte. Niste vi, kaže, oni koji će da, odvo, da je odgajaju generacije, će da predvode generacije. Kad je daleko vi bili, kao što su, kao što, odnosno, bojde lekum, Allah vas udalio kao što je udalio narode nepravedne prije vas. Kaže, pa su oni njega vređali, on njima odgovarao, onaj, dok nije Alija radijallahu anhu, dakle, ubijedio ga da mora doći do primjernosti, da mora prihvati suđenje po Kur'anu. Kaže, da su u oba dvije skupine, po nekim predajama, glavu izgubilo 70.000 muslimana, neki kažu da je 40.000 stanovnika Šama, neki kažu da je 20.000 stanovnika Iraka, Allah najbolji zna. Kaže, bilo je 85 bitaka ili napada, neki kažu 90 raštih napada. Bitka je trajala 7 ili 9 mjeseci, neki kažu 110 dana, a Ibn Ketir sam malo prije spomenuo, kaže, trajala je, kako saberem, kaže, sve predaje 77 dana. Toliko je bilo mrtvih da nisu imali vakta da ukopavaju čovjeka po čovjeka, nego bi jedan kabur ukopali po 50 ljudi. Ebu Lijeman prenosi od Safana ibn Amra, kaže, od Šamljana je bilo 60.000, glavu je izgubilo 20.000, a od Irakčana je bilo 120.000, a izgubilo je glavu 40.000, Allah najbolje zna. U hadisu od Ebu Hrere se prenosi da je Allah, poslanih sallallahu sallam, rekao, neće nastupiti dan sve dok se ne sukobe dvije velike skupine. Među njima će, kaže, među njima će poginuti mnogo muslimana a pozivat će se na jednu stvar. To jest svako će tražiti svoj hak. Alija će tražiti prisegu, a Moavija će tražiti onaj osvetu ili odmazdu za Osmana radi Allahu anu. Kaže Allahu poslanik sallallahu sallam hadisu da debu Saida al-Hudrija, neće se desiti, kaže, sudnji dan, sve se ne pobiju dvije velike skupine muslimana, pozivaće se na istu stvar, a onda će, kaže, između njih se pojaviti treća skupina. Protiv nje se boriti ona skupina koja bude bliža istini, to jeste Alija radi Allahu anhu, protiv Haridžija. U hadisu od Ibn Mesuda kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem <coughs> Snaga islama će nestati nakon 35 ili 36 godina. Ako kaže budu uništeni, bit će na, na taj način. A ako onaj ponovo uspostavi vladaće 70 godina. Kaže Omer radilanu, Allahu poslaniče, od onoga što je bilo se računa i od onoga što je ostalo, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem od onoga što je ostalo. Od Mesruka se prenosio od Abdullaha da je rekao Allahom poslanih sallallahu alaihi sallam snaga Islama će nestati nakon 35 godina. Ako se, kaže, dogovori poješći je dunjaluk, odnosno iskoristit će, konzumirat će dunjaluk 70 godina i to uživat u njemu. A Ako se, kaže, oni posle toga sukobi, desit će se njima ono što se desilo narodima prije njih. U predaji od kod Ibrahima Tejmije kaže, rekao Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam, snaga Islama će biti sve dok ne bude ubijen čovjek od Beni Umeje, to jeste Osman radijallahu anhu. Kaže u drugom hadisu Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam, kada je bio pozvan na džanazu neko od Sarija, sjedeći čekajući džanazu, kaže Allahom poslanik sallallahu alaihi sallam, kako će, šta će biti sa vama kad se sukobe dvije generacije? kakva će biti vaša situacija u islamu? Kaže Ebu Bekr, hoće li, kaže, to biti u umetu čiji je Bog jedan, jedan vjerovjesnik? Kaže Allahom poslanik, sallallahu sallam, da. Kaže Allahom poslaniče, hoću li ja to doživjeti kaj nećeš? Kaže Omer, hoću li ja kaj nećeš? Kaže Osman, hoću ja, kaže, da. Zbog tebe će, kaže, fitna i nastati. Kaže Omer ibn Abbasu, kako će se razići kada im, je Allah, kada im je Bog jedan, kada im je jedna knjiga, jedna im je vjera. Kaže Abdullah ibn Abbas, doći će, kaže, ljudi koji neće razumijeti Kur'an, isto onako kako ga mi razumijemo. Kaže, pa će se razići, a onda će doći do velike onaj, bitke, pa je Omer onaj, prihvatio njegove riječi. Kaže Allah, poslanik sallallahu alaihi sallam, molio sam svoga gospodara da mi ne uništi umet sa totalnom sušom, pa mi je udovoljio. Zatim sam, kaže, zamolio Allaha da mi ne uništi umet sa neprijateljem mimo njih nekoga, to jeste dušmana, Kaže pa mi je Allah udovoljio, a onda sam zamolio Allaha da ne da jedni drugi ne napadaju, pa mi, kaže Allah subhanahu wa ta'ala nije udovoljio. Zatim su se ove dvije skupine, Jalina i Moavina, uh, upustile u pregovore o primirju. Između ostalog, da svako od njih pošalje dvojicu onaj ljudi, odnosno uh, svoga predstavnika, da se ti predstavnici dogovore, pa je Moavija posla Amra ibn Asa, Alija je htio da pošalje Abdullaha ibn Abasa i kaže ibn Ketir da ga je Bog doposlao. Nego su ovi, El Qura, El Kari, El Ti Učač, kako su i nazivali posle iz kojih će dakle, onaj, pojaviti skupina Haridžija, tražili da to bude Ebu Musa El Lešari, a da ne ide Abdullah ibn Abbas radijallahu anhum. Kaže, pa su onda stavnici Jemena stali na njihovu stranu, i rekli, istinu je Ebu Musa Ešari takav, on uvijek istišava fitne i nije za borbu. Ebu Musa Ešari se bio odvojio već, on nije bio učesnik u vojskama, pa su, kaže, otišli kod njega i rekli mu, došlo je do primirja između dva tabora Moavinog Alinu, kaže, alhamdulillah, kaže, tebi je se da budeš pristavnik, ali, kaže, ina lillahi, ina ilaihi, rađi Zatim su ga, kaže, odveli kod Alije radi Allahanu, a onda su, kaže, napisali ugovor uh, između sebi, pa kaže, ovo što je presudio Ali ibn Abi Talib, Amirul Mu'minin, kaže Amr ibn As, da je on Amirul Mu'minin, ne bismo se, kaže, mi borili protiv njega. Događaj kao što se desio kad na Hudaybi, dakle, isto sa Allahim poslanikom sallam sallam i mušicima. Nego, kaže, napiši ovo što se dogovorio Ali ibn Abi Talib, zatim kaže, naveo je o, kao dokaz priču sa Hudejbije, kad stanovnici Mekke nisu prihvatili Muhameda sallallahu alaihi sallam, Allaho apostolnika, nego su rekli, napišu, ovako je dogovorio Muhammed sin Abdullahu, pa je, kaže, pisar napisao. Ovako se kad dogovorili Ali ibn Abi Talib, Muavija ibn Abi Sufjan, da je Alija, da Alija predstavlja stanovnike Iraka i oni koji su sa njima od njegovih dakle, pomagača od muslimana, a Moavija od stanovnika Šama i oni koji sa njim od vjernika i muslimana. Da ćemo, kaže, prihvatiti Allahov, Allahov sud, njegovu knjigu i da ćemo živjeti dok nam Allah dadne života, a umrijet ćemo kad nam Allah dadne smrt na tome. A kaže, ono što potpišu Ebu Musa, Lešar i Amr ibn As, to će biti za onaj praksu za sve one koje oni predstavljaju. Zatim su, kaže, uzeli i od jednog i od drugog tabora e, prisege da će svako podržati ovaj ugovor i da mu se neće niko suprostaviti. Kaže, dogovorili se da to bude na mjestu Dometu Džendel i to u mjesecu Ramazanu, da dođu sljedeće godine i da se taj ugovor tu potpiše. Ali da se izmijene, odnosno da se postavi e, detalje ugovora. A ako ne uspiju, da onda sačka još godinu i da dođu drugog Ramazana. Dakle, 38. godine, ako ne uspiju, na 39. godini ponovno da dođe da se potpiše taj Ugovor. kaže nakon toga što se ona što se dogovorilo ove dvije strane, onda je svako uzeo svoje mrtve da ukopava, kao sam malo prije spomenuo, po 50 je znalo da stane u jedan kabur, a između ostalog Muavija je uhvatio jednog od tih momaka, Amra ibn Eusa, pa kaže, Muavija je htio da ga ubije, on kaže, nemoj mu ubijati, smo si moj Kaže, kako sam ja tvoj dajđa? Kaže, mati mi je umu Habibe, žena Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem ja sam njen sin, a ti si joj brat. Kaže pa ga je Moavija pustio. Dakle, do te mjere je fitna bila da čovjek nije mogu prepoznati prepozna svoga sestrića. Ešas ibn Khais je prošao pored skupine Benu Tamima, proštao im je ovo što je dakle onaj dogovoreno. Pa je Jarir, odnosno Urva ibn e, eh, Uzejna ili Urva ibn Jarir, Uzejna mu je mati, i on je bio od plemena Benu Rabija ibn Hanzala i brat od Ebu Bilala ibn Mirdasa ibn Al-đarira, pa kaže kako ćete vi, kaže, prihvatiti da u Allahove vjeri vam sude ljudi. Zatim je, kaže, udario Ešasa ibn Kajsa njegovu na jahalcu, pa se, kaže, Ešas naljutio, a onda je došao Ahnaf ibn Kajs i skupina od njegovih e, predvodnika da se izvinu Ešasu ibn Kajsu zbog tog događaja. Kaže, Haridije su tvrdile da ne može onaj, presuđivati Abdullah ibn Veheb Rasbi, pa kaže, kako ćete presuđivati onaj ljude, kako da uzmate ljude kao sudije kada je Allahova knjiga sudija. Kaže, Alija radijallahu anhu je naredio da se okupe svi ljudi iz te skupine Haridžija, a bilo ih je 12.000. I on kaže, okupite se i neka svi donesu sa sobom mushafe. Dakle, svako nek donese Kur'an. Ko ne ima Kur'ana, nek ne dolazi. Kaže, pa je Alija radi anhu donio veliki mushaf i postavio pred njih i onda ga udaro i govorio, počni, kaže, sud ljudima, ljudi se razišli. Počni, kaže, sud ljudima, ljudi se razišli. Kaže on njemu, Alija, tu je, kaže, samo rečence pisane tintom po papiru. Kaže, pa vi tražite da vam, kaže, on sudi. Hoće vam, kaže, drugi sud, nego ljudi. Kaže Alija radi anhu, Ako se vi, kaže, bojite između njih dvoga čovjeka i žene da će doći do raskola, pošaljite sudiju ili predstavnika iz njegove porodce i jednog iz njene porodce. A ako oni budu htjeli da postignu ugovor, Allah će im, kaže, dati uspjeh u tome. Kaže, umet Muhameda ili Muhamedu umet, sallallahu alaihi wa sallam, je mnogo većeg hurmeta i svetosti nego što je brak čovjeka i žene pa je Allah subhanahu wa ta'ala naredio da se pošalju predstavnici, preče da se kaže pošalju da se prihvati predstavnici od jednog i od drugoga tabora. Kažu Alija, ti si skinuo sa sebe košulju koju te Allah odjenio, odjenuo i uklonuo se od sebe ime koje te Allah darovao. Kaže, znate li vi na Hudebiji da je Allah poslanik sallallahu sallam rekao, piši, a ko je pisao? Ko je bio pisar na Hudebiji? Alija radijala anhu. Kaže, bismillah rahman rahim, Kaže, mi ne znamo, kaže, milostavog i samilostavog, nego piši bismik, bismik Allahumme. Bi, u ime tvoje Allahu ili gospodaru. Kaže, pa, pa je Allahu poslani sallallahu sallam rekao, briži to što sam, što sam rekao, napiši bismik Allahumme. Kaže, pa su rekli, ovo što je dogovorio Muhammed Rasulullah, pa su rekli da znamo da stika i poslanik mi se ne borili protiv tebe. Kaže, briši, ovo je rekao kao je Muhammed sina Abdullahov. Onda kaže, ko sam ja da ne promijenim ono što zahtijeva i onda ja nisam njihov onaj halifa, nisam emirul, mu'minin. Kaže Alija radila anhu, kad se izvojila ova skupina Haridžija, kaže Alija je postavio dakle, njima šartove. Naše i vaše onu, kaže što ste vidjeli. Sve dok se ne budete odvajali od Muhameda, odnosno od Muhamedovog umeta, sallallahu alaihi sellem, naše pravo je da vi ne prosipate ničiju krv na nepravedan način nemojte onaj e, presjecati putove, to jest nemojte biti drumski razbojnici i nemojte zimijama uskraćivati njihovo pravo. Dakle, zimije to jeste oni koji nisu muslimani u muslimanskoj državi. A kaže, ako se bilo šta od toga uradite, ali ja radi Anhu kaže, znajte da između nas i vas rat. Došla je već sljedeća godina. Te godine se susrela Ebu Musa Elešari i Amr ibn As u Deometul Džendel, kako je bilo dogovoreno, 38. godine. Te godine, odnosno e, svako od njih je poveo sa sobom po dogovoru 400 pratilaca i onda su ponovo ušli u onu istu raspravu, dakle da je ne ponavljamo, sve se iste rečence ponavljaju, a to jeste da Alija radijallahu anhu Ebu Musa tvrdi da Alija radijallahu ima veće pravo da je prije ušao u islam on od njegova od Muavi od njegova oca i da Alija radijallahu anhu zbog svoje blisko sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i tako dalje. A onda je eh, Amr ibn Anas rekao da Muavija radijallahu anhu ima pravo nas da traži onoga ko, eh, ubice Osmana radijallahu anhu i to je bila taška razdvajanja. A onda se kaže dogovorili da svako dakle eh, kako se kaže uzme titulu onoga koga predstavlja. Pa je Musa trebao da kaže ja onaj, da nas svrgavam Ali radi Lanhu, više njegovu smjenu, on nije više halifa, a to je trebao da uradi Amr ibn As za, za Muaviju. Kaže pa je onda ustao Ebu Musa Rešari pred oba dva tabora i Alinim Muavinim, Muavinim i rekao o ljudi, kaže, mi smo se složili oko jedne stvari, ona koja će biti najbolja za umet i da se više, onaj, da više ne padaju muslimanske glave, odnosno da više se muslimani ne ubijaju. Ja, kaže, danas smjenjujem Aliju i Muaviju. A zatim se, kaže, uklonuo, onda je usto Amr ibn As, pa se zahvalio Allahu i Allah pohvalio ga, onda kaže, čuli ste ono, kaže, što ste čuli, oni, kaže, svrgnuo svoga prijatelja, a ja, kaže, svoga postavljam za halifu, jer je on u istinu onaj, onaj koji može zastupa pravo Osmana ibn Afana. Kaže, pa je teško to palo Ebu Musi Lešari radila Lahanhu, onda je se, kaže, razmijenili su njih dvojica teške riječi. Nakon toga dolazi do većeg iscaja Haridži, ali inša Allah, tome ćemo sljedeći put. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammed, wa Muhammed, jazakumullahu khairal jazak. كتبت قصيدتي وهنا على وهن لتسكيني وأرسل وردة معها فهل بالصفح تأتي